Išeimo knyga 30 skyrius. Padirbdinsi iš akacijos medžio aukurą smilkalams deginti, uolektės ilgio, uolektės pločio, keturkampį ir dviejų uolekčių aukščio. Ant jos bus ragai. Aptrauksi jos viršų, šonus ir ragus grynų auksų. Padarysi jam auksinį apvadą aplinkui ir auksinės grandis po apvadu dviejose kampuose kartims įkišti, kad jį būtų galima nešti. Kartis padarysi iš akacijos medžio ir aptrauksi jas auksu. Pastatysi aukurą prie uždangos, pakabintos prieš liudijimo skrynę, ties dangčiu, kuris dengia liudijimą. Kiekvieną rytą Aronas degins ant jo maloniai kvepiančius smilkalus. Paruošęs lempas, jis degins smilkalus ant šio aukuro. Ir vakare, uždegdamas lempas, jis degins smilkalus ant aukuro. Tai nuolatinis smilkimas viešpatės akivaizdoje per visas jūsų kartas. Neaukosite ant jo svetimų smilkalų, nei deginamųjų aukų, nei valgio aukų ir neliesite geriamųjų aukų. Vieną kartą per metus Aronas ant aukuro ragų atliks sutaikinimą, aukos užnuodėmės krauju. Tai bus daroma per visas jūsų kartas, nes tai labai šventa viešpačiui. Ir viešpats kalbėjo mozei, kai skaičiuosi izraelitus, paskirk kiekvienam išpirką viešpačiui, kad jų nepaliestų nelaimės. Kiekvienas turės duoti po pusę šekelio pagal šventyklos šekelį. Šekelis turi 20 gerų. Pusė šekelio bus jų auka viešpačiui. Visi sulaukę 20 ar daugiau metų amžiaus duos auką viešpačiui turtingas nemokės daugiau ir beturtis nemokės mažiau. Pusę šekelio jie duos kaip auką viešpačiui, kad jų sielos būtų sutaikintos. Izraelitų sutaikinimo pinigus atiduosi susitikimo palapinės reikalams. Ir viešpats kalbėjo mozei, padirbdinsi varinę praustuvę su stovu ir ją pastatysi tarp susitikimo palapinės ir aukuro. Aronas ir jo sūnus mazgos joje savo rankas ir kojas. Eidami į susitikimo palapinę, jie nusimazgos vandeniu, kad nenumirtų. Taip pat, eidami prie aukuro, aukoti deginamosios aukos viešpačiui. Jie mazgos savo rankas ir kojas, kad nemirtų. Tai yra amžinas nuostatas Aronui ir jo palikuonėms per visas kartas. Ir dar viešpats kalbėjo mozei. Imk geriausių kvepalų, 500 šekelių miros ir pusę tiek cinamono. Tai yra 250 šekelių ir kvepiančių nendrių 250 šekelių. Kasijos 500 šekelių pagal šventyklos šekelį ir vieną hiną alyvmedžių aliejaus. Padarysi šventojo patepimo aliejų, sumaišydamas visą tai vaistininkų būdu. Tai bus šventas patepimo aliejus. Juo patepsi susitikimo palapinę, liudimo skrynę, stalą su jo priedais, žvakidę su jos priedais, smilkimo aukurą, deginamųjų aukų, aukurą ir praustuvę. Tu pašventinsi visą ir tai bus labai šventa. Kas prie jų prisilies, taps šventas. Patepsi Aroną bei jo sunus ir juos išventinsi būti mano kunigais. Izraelitams sakysi, kad Toks patepimo aliejus bus šventas visoms jūsų kartoms. Žmogaus kūnas juo nebus tepamas. Jokio kito tos sudėties tepalo nedarysite, nes jis yra šventas ir bus jums šventas. Kas tokį pat padarytų, ar juo pateptų pašalietį, bus išnaikintas iš savo tautos. Ir viešpats tarė mozei, imk kvepalų, stakto, miros, balzamo, galbano ir skaidrių sakų, visų vienodą svorį. Padarysi iš jų smilkalus, sumaišydamas vaistininkų būdu, grynus ir šventus. Sutrinsi tai smulkiai ir padėsi ties susitikimo palapine, kurioje su tavimi susitiksiu. Ties milkalai bus jums labai šventi. Tokio mišinio nedarysite savo reikalams, nes jis bus šventas viešpačiui. Kiekvienas, kuris savo pasidarytų tokį pat mišinį ir juo naudotųsi, bus išnaikintas iš savo tautos.